Ar latgolis sakņam tī ir dzēvis stosti par latgolis cilvēkiem, stiprim kā jūzuli, dziļim kā azari, siltim kā saule. Jī skaņ kā sudabras vorguļi, kā dzirkstelis aizraunot citus. Jī iedvesmoja, jī uzrunāja, jī liek izaklausiet valodā, kura te skaņa. Ar latgolis sakņam. Labadīna, rādījuma arī klausītoji. Klāt raidījums dzīves stosti ar latgaļas sakņam. Itas ir 15. dzīves stostu raidījums. Studijā ar jums Ivata Seimanova un saruna šodien notiks ar profesionālu žurnālistu, Latvijas legendu, sporta komentātoru, latgaļas dālu un Daugopļas puses ar Anatoliju Kreipānu. Labadīna! Nu, labadīna, dreižā labs vakars, bet nu, man jau pareizi vajag. Eh, prasēt pīdošanu, ka es latgaļiski varbūt tik labi trāraizie varēšu izsacīties par to, ka nav jau ar ko parunot vairs. Nu, šodien mēs <laughs> runāsim. nu, šodien tik, tik gara runošana latgaļiski nav bijusi, maš, nezinu, desmit godu. <laughs> Paldies, ka jūs atradat laiku atīt pie mījusim, un mēs sprinta otrumā nūsūļosim maratonu pa jūsu dzēvi. Un parasti mēs dzēvis stostu socam ar cilvēka biernību. Un tā es atsagrīšu 60. gadu sokumā, kad Daugopiļs pusē pīdzama mūsu puika apmēram ap joņu laiku, jūna azandēļ, ko nosauca par Anatoliju Nievas joņi. Es gribu dzirdēt to bērna bērnības stostu, <clears throat> gribu dzirdēt, ko es sajūta, pēc ko garšojo bērnība, <laughs> pēc ko smaržojo bērnība, i kas bija cilvēki, tī, kas bija aplieki. Oh, nu, par ko Anatolijas es nezinu, es zinu, ka uh, eh, vecmotē Juzefa Novicka – ja nu, Balt, nu, nu, nu poļu puses tā, tā, tāva mamma. Cik es zinu, jos, ja izdomā, ka vajag anatorijas par to, ka, ja vecākais dēls bija Antons, man tēvs Vladislavs, nu vajag iz aburtu, nu, nu tad labi, tad būs anatorijas iz, iz aburtu, jo var par toliku saukt, kā vajag. Es 2001. gadā, kad aizbraucu ar basketbolu Eiropas čempionātu, tad Latvijas izlases spēlējā. Mēs iedodam vēlāk, mūsu, mūsu basketbolisti saka, nu skaidrs. Beidzot, uz, uz savām īstajām mājām atlidoja. Es nesapratu, ko viņi grib. Par to, ka nu, kā, tur, tak, Turcija ir Anatolija. Šitie. Lielas zemes man tur, nu labi. <laughs> ir tāda vieta, ka tamā laikā Teivāņi bija, es nezinu, tagad tai sauc. Un tas ir, kur beidzās Daugavas lūki Tur ir Naujiņa vispirms, kur tas pilskalns, kur ir Dagopils Dinaburgas makets no 1275. goda, kā tur izaskatējās. I tad, tad, tad bija viļuši, tad bija teivāņi, ikrauja. krauja. A, kur mēs tagad esam krauju vai e, teivānos, es nezinu par to, ka pretī vecoku sātai ir zeme, ka brauc no Kroslavas, tu izbrauc krauju, ka brauc e, no Daugavpils uz Kroslavu, tad izbrauc no kraujas. Iz robežas <laughs> starp Taivāņiem ir krauju. Nu jā, tur. Daugopilies pīdzemu, grāt pasēt, kāda ir tie smarža. Lībzīdu smarža par to, ka pisātas lielas, lielas kuplas līpas tagad vēl aug. Sīna smarža, Tas ir e, tāda, kas visdziļāk palikusi no osaram pīnas marža laikam. <laughs> Par to, ka mums jau bija visi lūpi atskaitot. Nu, nu, neatskaitot neko. Zā, zirgs nebija. Zirgs nebija jā. Zirgu, ka vajadzētu pajāmina citiem dārzu apstrādāt. <laughs> Tātad jums ir pazīstami visi lauku darbi? E, visi, es tikai naprotu zirgu iejaukt. Poreju es moku visu, a guvis laukt, tāpat nemoku, jā. Bet uh, tagad laikam tie <laughs> nalēma, ka tu zirgu nav ņemos tik daudz, lai jūs jauktu. <laughs> nu tagad nav, bet vēl, uf, 90. gados vēl bija, vēl, vēl tur jāmin, ka vajadzētu tur pavasarī, rudenī apstrādāt dārzu vai vogot, ka vajadzēja. Eh, tā, tā. Mēs mums bija uztaisījis tādu, kur pats vilka. I, kad es atbraucu, tad es biju zirga vītā. <laughs> Aš sakyt, vai Lola. Or, orklų varēja pavilkti. Aš sakyt, vai Lola bija jūsu ģimene? Vai ir broļi Mosas? E, mosa, septiņi gadi jaunāka par mani. E, nu, Tag, tamā laikā tie bija Vecpils, e, Krievu vidusskola, tagad tur ir Naujienis pamat, pamatskola laikam. Uh, Tur, kur tamā laikā bija Naujiņas astoņgadīgo skolu, tur tagad novada muzejs. Ir. Jā, tur ir skaists pasakājums muzejs. Tur, tur, tur Valentīnai Zēļai daudz ir, es labi, un, un eh, azartiski Zēļu cilvēki. tāvu labi pazinu. Viņš mums krosnis eh, meurā, mūsu sātā, viņš bija eh, labs meistars. Vajadzēja kam meurēt krosni vai, vai vienalga opalu vai, vai tādu. Tā zēļa šurp. jā, jā, jā. I te vīna mūsu dzēvoja Francijā, otra šitā. Es jau aizpagošu vasar bija saticība. Nu, ja, no, no, no, kur, es nezinu, kur, nes, nes, kur. Te, ap reigu dzēvoja, es nezinu, kur. Jā, tā kā tur, tur, tur, jā, man, nu, vecoki bija ikomer, Jozefa bija dzēva, nenumera. 73. gadā man napīni 13 godi bija Jā, i, i, i tā ir tā, ka nebija liela saime tāda, nu cik, nu, pīts cilvēku, vēlāk četri. Un sakiet, tad skolas gadi jums pagoja naujiņā? E, pirmais gads pagoja turpat Kraujī, tur bija Goftenbergas parks, e, mūža, Tur e, krauja nosaukums, tur stovi krosticīši stovi. Mēs tur, nu, es nezinu, cik sļāpis salauzam zīmē, nu daudz. Molkai, nu, netiktu, bet, bet īkuršanai pietiktu. I, tur bija lāču pamatskola. E, tā ir no nu, pirmos līdz trešai klasē. Bija tā, ka mēs e, vīnā uh, uztabā trešo klasi ir pirmo. Tas ir apvienotas. Apvienotas. Katram sava tur, cik mēs tur bijām pirmā klasē. Es tagad kaut pīts cilvēki mums seši. I par to e, likvidē. No, I e, pīvīnava nav viņas astoņgadīgai skolēji. Tāpēc ceļam ir notros klases līdz astojotāji tur. Vēlāk Dārgājas pirmā, pirmā vidusskola. Pastāstiet par tiem skolotājiem, kas jums apkārt bija naujas periodā. Nu, direktors bija Nitišs, viņš bija, nu, viņam bija tāds invalida mašīna, tāda maza. Viņam nu, bija viena koja savainota, viņam bija tā kā protēze, izposa cēlās līdz naujiņai. Pirmā klases audzinotājs tagad. Piemērs vārdu Locika bija vēloka pārcēlāmies uz naujiņu. Sofija Soma, jai vēl dzēva, jai 94 vai 5, Carnikavā pie vecākos meitas tagad dzēvoja. Man bija klases audzinotoja līdz skaidai sastai klasē, pīktē, laikam es jau tagad Zinu, jā, to bija labi skolotāji. Stingri ir labi. Visi, visi pēc kārtas. Man bija tieši labs vācu valodas skolotājs, Henriks Soms. Vērs eh, klases audzinātājai. Viņš bija i dzīvošanas, muzikas skolotājs, i vācu valodas skolotājs. Viņš ielika tādas pamatas, ka es tur skolā varēju Neko nedarīt vācu valodā. Tā ir papildus kaut ko. Sakiet, vai kāda nozīme <laughs> bija sporta skolotājiem? Sporta skolotājiem bija nozīme tāda, ka, ja man nebūtu tādi sporta skolotāji, kā, kurus toreiz sauca par fiskultūras skolotājiem, es nezinu, vai es būtu tur, kur es esmu tagad. Par to, ka, nu, mocēnas, ka īinteresēti tevi ne tikai tur Nu, nu es uh, skolā biju, tur viens no labākajiem uh, sportistiem par to, ka mazā lauka skolā, nu, ja tu ko dari, tad dari visu. Jā, vajag futbolu spēlēt, futbolu spēlēt, vajag vieglatlētiku, to vajag slēpot, tas slēpoja, slēpojas labi. Tā kā tur sacensības bija vis, <laughs> visos sporta veidos, kurš kur skolā pīsadaļājās. I skolotāji neskaita, tur bija tāds Ribakovs, bet vēlāk Ignātijos bija, e, nu, iztāja mazāk, i man... Viduskolā bija cieši labi skolotāja puķīca skrinda. Es tik nezinu, dzēvi vai, vai nav. Nu, tie pirmie divi nav. Man paveicās, ka man bija pirmais treneris futbolā, vienīgais nopietnais treneris manā eisajā sportista <laughs> karjerā. Un, e, es nebiju no Latvijas. Es pabeidzu Reigā Fiskultūras institūtu. Tamā laikā, kad es saucu sporta akadēmiju, tagad jau īstenībā nu Permas bija dziļi Krievija. Jis e, tikko bija pabeidzis, atsauties nu, uz laukiem, uz nav viņa skolu. E, ne, uz Vecpils, Krievu vidusskolu. Mums Vecpilī bija no, Ilo, no Ilūkstis sporta skolas filiāli, futbola grupa. Viņš atbrauca vienu dienu pasavērās, kā mēs tur starp klašām spēlējām. Nu, kas grib pievienoties, atbrauciet pie mums, nu tad Vecpils, cik tur no nu, Divu kilometru to dokumu. Reiz. kas bija tas sporta veids, kas jums bērnībā visvairāk patika? Tā man viss patika. <laughs> viss, kas saistīts ar sportu. Jā, nu, no nu, futbols, hokejs bija pirmajā vietā, skaidrs. Mēs ar papu vēramies visus sporta poreidus, kurus rodījā. Nu, laukos jau, nu, sot nav laika. Pavasarī, nu, tur lauka sezona, pavasarī, kā sokās, tai <clears throat> oktobrī beidzās. Kā jau bija ar laikiem, bet kad bija laiks, mēs atvērāmies vai, vai tur vefs vai dinamo vai hokejs vienalga, kas. I, neskaitāja, nu, tā, tas viss īgoja tik dziļi sports, ka man kopš bērnības nekas vairāk tik cīši neinteresē kā sports. Vai Daugavpils gimnāzijas laiks e, ietekmē jūsu domošanu, redzīņu uz pasauli? Nu, tamā laikā tie bija vienīgo latviešu skola visā Dagopilī. Vēl bija 12. jau krīvu latviešu. Pirmo bija vienīgo, nu, 13 vai nu 14. Vienīgo Latviju, Latviju, latviešu skola, kas bija tamā laikā. Bet mums, mēs labi satikam ar visiem tur. I, Ietekmēm tā, ka es tamā laikā izdomāju, beidzot, ko es gribu darīt. <laughs> Ar to, ka mans vācu valodas skolotājs gribēja, lai es eju mocēties svešu valodas. Sporta skolotāji gribēja, lai es fiziskultūras institūtu. Es pats nezinu, <laughs> ko es gribu. Skaidrs, ka e, humanitārie priekšmeti par to, ka tie porajos, nu man, nu tā ir, nav visai patika, skaidrs, ka tie, nu, geogrāfija, vēsture. Nu, tā ir. Es tur svaidīju, es nezinu, ko es gribu leģendai, skaidai desmitai klasē. À, tad es izlasīju vienu interviju, bija tāds padomu laikā futbola hokeja e, nedēļas izdevums tāds ar Vladimiru Jurzīnovu, ar hokeja treneri, ka esmu pabeidzis Moskavas universitāti žurnālistiku. Es jau šeit tad biju tādas, nu, kaut ko mazu uzrakstījis, avangards bija tāda rajona avīzi tamā laikā. Man tur literatūras skolotāja draudziņa strādāja, es biju savainojis koju, man treneris saka, nu tu spēlēt nevaru, nu, tur uzraksta desmit rindiņas, ko mēs tā kā mēs tā kā spēlējam, nu, bet te nebija kāda tu žurnalistika, tas bija, nu, tā I tad es izdomāju, ka, ha, te tā ir tāda izspējama palikt sportā, tad es nolēmu, ka man vajag šo iespēju izmantot. Un tad puika no Daugopils Tad izrunās... puika no Daugopils izdomāja stoties Latvijas universitātī. Jā. kā, <laughs> kā Latgalis puiši sazajūtos Lalajā Reigā? Likt nebija. No sokumā vīna daļa, jā, e, es tevi vērās no augšas iz apakšu, no, no tā. No labi, labi. Man jau nu, tas latviešu akcents tāpat bija. Tā es izteikts, jā, nu, tā kā eh, tamā filmā. Es taču saku, kakis nevis kaķis. <laughs> jā, I, nu, vajadzēja izstrādāt. Man vālok jau stipri vālok. Ja daži pasniedzēji, mm, tā skaitā Abrams Kratskins, sacīja, ka mēs neko nevaram īsti domāt <clears throat> studiju laikā, ka tu būsi tur, kur taisi. Mēs domājam, nu, pabeigs te pīci gadi, aizbrauks atpakaļ uz savu Daugavpili, tur tā ir kur. Es saku, nu, saku, redziet, jau es domāju, tā man bija cita doma. <laughs> ja būtu īspēja atgriezties jaunībā, itamā punktā, kad Ābrams Kļotskins jūs itū saka, Jā, es man sacā jau stipri vēlāk. Jau. Vai jūs darātu kaut ko citēžok, vai jūs atgrieztos un darātu visu tā pati? Nu, no visu tāpat mm, noteikti nu, nedarētu, bet eh, ceļš būtu tas pats. Par to, ka es sākot no, no pirmā kursa vēl ņā, pirmajā es tur tikai tā sapazinos preses namā tur ar dažiem <clears throat> nokušajiem saviem darba skolotājiem, kolēģiem. Sākot no otro kursa, tas nav labs piemērs Es daudz vairāk laika pavadīju preses namā nekā universitātē. <laughs> Ko jūs darījāt preses namā? Kā ir rakst, rakstīju, man tur dievu šitu izdarīt, šitu tur uzrakstīt kaut ko. Nā, man bija nu, 80. gadā, tad Vladimir, Vladimirs Golovkovs bija divkārtais pasaules junior čempions hokeja. Es biju PSS izlases kapteinis, turējis atbrauc no pasaules čempionātiem. Man tas, eh, nu, kas tur strādāja sporta nodarī, saka, jā, Ļoti motivants tas bija. Aizbraucu sporta pili, sateici, uzrakstu interviju par to pasaules čempionātu. Izspēlē kopā ar nokušajiem um, hokeja. Nu, teica, ka Vladimirs Krutovs, Igors Larionovs, kas ir pas, pa, pasaules spēlētājs. Nu, nu, labi, <laughs> aizbraucu. Nu, man padomi jaunatnī tajā laikā, uz lielo formāta, visa liela lapa biera. Pirm, pirmais tāds lielais darbs, kas bija. Bet sakiet, vai tajā laikā jums arī bija kāda autoritāte, nu ko tu pasacēt, nu ko tu pazavērt, vai jūs jā. pats lauzit šo ceļu? Skaidrs, ka bija par to, ka padomu jaunatne bija 10. stovā, 12. bija sports. Ja tur jau bija tādi pieredzējuši jaunatņi, taži tur bija, nu ko, Ivars Ošiņš, Jānis Vahers, tāds bija, i i, i, i vēl tur e, citi, ko es jau ar sportā tur bija, nu, nu tur bija to laika e, labākie sporta žurnālisti padomu jaunatnī sportā. Man bija visapriek, nu, skolotāji man netrauka. A sakite, tagad domājam tieši par latgaļas žurnālistiem Latvijas sportā. Nu, tas ir, protams, kradzamākais esat jūs, tad ir Vaidars. Kurš vēl? Cik vēl ir no nu, Latvijas? Tur, diemžēl, nav starp mums vairs. Jā, nu, mēs ar Arturu laikam divi tikai tādi, kas, nu, es zinu, ka Guntim Kaiselam ir latgaļiskas saknes. To es noteikti zinu. Jā, Guntim ir latgaļiskas saknes. A, kam vēl no nu, tādiem? Es, nā, Nāsu vaicojis, kam, kam tā it kā ar Vaidaru mēs citu reizi pat latgaļiski runājām savā starpā. Tā, nu, Lai pavisam neaizmirstu. <laughs> Protams, kad jūs sokot, jūs noteikti arī bijat saskarē, ciešā saskarē arī ar šim te e, krīvvalūdīgajiem žurnālistiem. Vai nu jim arī jūs kaut ko mocēties? Nu, preses namā maš mazāk par to, ka tur taidies tagad, nu, bija taic, e, nu, Savetskajā maģaž bija taida avīze, taic Roma Bakalaus bija, tur Etmans, Saša, es tagad Amerikā dzīvoju varbūt varbūt no nu, īm kūp. Tā ir tur vēl daži bija, bet mums jau bija daudz labu Latvijas sporta žurnālistu. Pat ne, pat, pat ne žurnālistu, kas nu, sporta aprindām, kas rakstīja tur. Tas pats Miķelis Rubens bija par futbolu daudz rakstīja man. Nu, jo es varu saukt tāpat par vienu no saviem skolotājiem visādā ziņā, i futbols ziņā, i žurnālistikas ziņā. Tur, jā, nu, nu, nu tiem kaut kā. Jā, mums bija labs kontakts. Eh, hokeja neskat komentēja divos valodos. Juris Robežnieks, kas tāpat, viņš maņu skolotēm, Juris Pašuba, krīviski runāja. И, и mēs ar Juriju, Juriju Pašubu Rīgas sporta pilī nu, tad, kad viņam nevajadzēja komentēt, tur nu, kaut kāda turnīra bija, ka mūsu komanda nespēlēja. Es man daudz ko stostīju, kas, kā, ko. Es biju augšā, tur, no kurienes ir runāja, biju e, izkopis pasavērtīs. Ko tī te dara tagad divatā? <laughs> Sakiet, tas bija īsākums, bet kad, jau bija, kad jūs varat runāt jau par periodu, kad jūs jau apzināties, ka, o, oh, es arī kā sporta žurnālists jau esmu kaut ko sasniedzis? Ka, kuri bija tie gadi? Nu, 80. gadu vai pa vidu beigas jau. Nu, es na, na, nadomāju tādā e, ziņā, ka kaut ko sasniedz, ka mani jau atpazīst. Zina, sporta aprindos, ne tikai, sporta, ne nu, tikai sportistu treneru aprindos, skatītāju aprindos, i, m, mm, ka tev jau uzticas, tev jau pastosta citu reizi, mm, zinodami, ka tu to nerakstīsi, lai tu zini. I, nu, ar laiku šitādu uzticēšanos var tikai ar laiku. Igaut, to, to, to nav var tā nopirkt, nu, sarunot <laughs> vai vēl ko izdarīt. I, ja tu vienu reizi tu uzticēšanos porkopsi, tad ar to viss beigsies. Ar sakit, apakšā tam visam bija smags darbs, veiksme vai kas cits? Uh, Pirmais, nu, laikam, nedaudz veiksme tāpat, vajag e, es tajā laikā satikties tos cilvēkus. Nu, man laimējās, ka es satiku daudz cilvēku, kas man ir, e, kas ir, tev, daudz, daudz ko emocijā, i, i, lai to ļoti, nu jā, man, uh, laika lielāko daļu esi e, veltējuši tam visam, lai otrais kaut ko jaunu. Nu, man bija mapēts par sporta veidiem, ar arhīviem. Nu, ne, tik daudz, kā tagad, e, to arhīvu nav, nebija tamā laikā, vienalga bija daudz. Es, es, es izrakstīju e, Vocu, nu, Vocijas Demokrātiskā republika, ka bija, jiem, jiem, jiem bija ļoti sporta avīze laba, Deutsche Sporteho. Es tu izrakstīju, man bija Čehu, Čehoslovenski sporta e, stadions, bija Čehiem tāds žurnāls, kuru iz visu reigu man likās, ka ir pīci vai seši žurnāli tikai varēja e, pasautēt. 1. septembrī bija pārakstīšanās sokās. Mēs septiņus no reita braucam pie centrālā posta. Gaidīt rindā. Daudz deficītu izdevumu visādi bija žurnāli. Es tu stadionu dabūju, parakstu tiku starp tiem pīciem, kas dabū. es napožu klausījos. <laughs> Pīci, nu, pīci vai sešana nav vairāk iz visas reigas. Bija. Jā, jo kioskā nevarēja nopirkt. Kioskā tur varēja ungāru neskaidrs nopirkt, kādas vēl. Es nopirku čehu vornieci, pūļu valodas bišku zinau. Pa, nu, par to, ka Jozefa Navicka ir Jozefa Navicka. Es kaidam no poļiem pasaku, kā man vecmoti sauca to klasične poljske. Pretī pirmajai vidusskolai eh, Daugavpilī bija avīžu kiosks. Eh, Pēc trešo stundas, kad bija garais starbrīds, eh, mēs tur gojam, nu, sportiņu nopērt vajag. Bija Katovicu sports, poļu avīzes tur pie. I tie podivē jau zināja, ka man vajag, ja man nolika. Tur Mēs bijām tur kā divi, trīs cilvēki, kas tu, to savīs. Nu, Daugavpilī pūri nu, pitīkami daudz, I, <clears throat> kas, ka, ka, kas pierka. I vēlāk reigā es vienā kioskā iepazinos ar vienu pordevēju, kurai tāpat tamā kioskā bija Katovicu sports. <laughs> Jā, nu, nu neskaitā, vat mums tas viss <laughs> veidojās. Sakiet, pa, pazaklausot, es saprotu, tu, ka jūs mhm. esat sportā viss. Sakiet, tas ir darbaholisms, tas ir hobijs, vai tie ir misija? Kā jūs to uztverit pats? Jeb dzīvesveids mm, es, tāds? Es domāju, ka nav tik daudz cilvēku, kuriem darbs ir tas pats, kas aizraušanos. Vē, tagad es vēl vienu zinu, jā. jā. <laughs> Es, es to tā neko ne, neuztvēru, ka tā ir doma. Man atkal uz darbu vajag braukt. Nu, labi, ka man ir tāds darbs. Es nedomāju, ka ir daudz cilvēku, kuri varētu tā sacīt. Katrā sporta porcelāna mēs arī dzirdam mūziku. Kāda ir tā mūzika, ko klausīties jūs, un kāda būs šodienas izvēle jūsu šim raidījumam? Nu, šodien izvēle būs uh, vinkoša, par to, ka ja jau mēs te eh, latgariski runājam, tad es tai pa sevēru. Nu, Jurijs Trauskis bišku pazīstu, <laughs> Aiguru Runču vairāk pazīstu. <laughs> nu, tā kaut ko no jiem, tā vēl slobožāņins, un es soku tai vērtīs, ko es nevaru aizvērēties. <laughs> Domāju, itis, itis, itis, i vēl, e, ai, domāju, labi, paēmsim šito, šito vēl turk. E, bet man, e, man, man nav tāda, nu, no, noteikta gaume, ka es klausos tikai to vai šito. Tas, tas ir atkarīgs no eh, noskaņojuma, no kāda diena man itāļi pateikt, man krisrī pateikt, man. Pff, Raimonda Paula gandrīz viss man <laughs> patīk. Tas pats e, prāta vētra man e, puiši labi, e, labi paziņas. Man prāta vētra patīk ne tāpēc, ka man labi paziņas tī puiši par to, ka, nu, par to, ka te <laughs> prāta, prāta, prāta vētra. Nu, tad te var daudz saukt. Tā. Tas pats visi, visi, visi, kas, kas mums tagad populārākie ir, vai, vai, vai ruteris, vai, vai, vai. Nu, tu jau, tu jau, ar, tu jau ar daudziem kaut, kaut kas sveicināšanos līmenī, vai, vai tā jau esi pazīstams. Nu, no, Radio klausītāji, šodien lai skaņa latgaliski. Jā. <laughs> prāta. Baldīs obeļas un laiks mainās, pošam sāta uz zelta jau. I vecāku aizbraukt ir plānus, bet dīžokla ikā vairs nav. Laukus mordai teiruma garšu, kad nosīs aizvītai benzīna dilts. Otkon atmiņos bērnību saucu, lai nu jauna bērnam pabūt, kur vecāku sāta krasta Baltijas obeļa suns, kur tās dāvā vidē ir māmiņas radio klausītāji, mēs atsagrīžam studijā. Studijā pie manis joprojām Anatolijas Kreipāns. Izsoksim mēs ar mudrajiem vaicojumiem. Ah. Mēs cepsim blīnus, bet tu zini, kā ir, ko cep blīnus, vajag baigi otri, otri, otri, otri uzdot jautājumu, otri atbildēt. Var pīdēks, nu jā. 21. Eh, otrais jautājums. Joņa vai Zīmes svētki? Abi divi. Latgaliski vai latviski? Nu, kādā, <laughs> starp kādiem cilvēkiem es esmu. Angļu valoda vai vots? Uh, vots. Mīlestība vai sports? Nu, tas jau tas pats vien ir. <laughs> Mīlestība pret sportu. <laughs> Teātris vai opera? Teātris. Žurnāls, avīze vai gromata? Gromata. Azars vai jūra? Azars. Šmakauka vai ols? Šmakauka. Soļs vai cukras? Nu, kultuāti. Rudins vai pavasars? Nu, laikam pavasars. Hokejs vai spīdvejs? <laughs> Skaidrs, ka spīdvejs. <laughs> Krauja vai Rīga? Nu, krauja, skaidrs, dzimto vīta. <laughs> Facebook vai Instagrams? Facebook. Es nekur citur neesmu, tikai Facebookā. Radio vai televīzija? A, obi divi par to, ka es mm, i radio, i televīzija. Man obi divi patīk, viens otru papildina. Malno pierce vai sauna? Malno. Pērāgi vai kopusti? Hā. Pērāgs ar kopastiem var? Nu, no, nu labi, pērāgs. Bet... Nu, eh, labi, labi, lai paliek pērāgs. Reids vai vokors? <laughs> Vakars. Asins dasa vai sklandrauša? Asins dasa. Ja avio biļete, tad drukota vai telefonā? Drukota. Korsti blīni vai solts students? karsti blīņi ir vēlams e, kartupeļu. Nu, lūk, radio klausītāji, pirmo reizi mēs īvedam arī mudru blīnu, blīnu sēterā, un Anatoļs pirmais mēģino otru, otru atbildēt uz šiem jautājumiem. Ar Latgolis sakņam tī ir dzēvis stosti par Latgolis cilvēkiem, stiprim kā jūzuli, dziļim kā jazari, siltim kā saule. Jī skaņ kā sudabras vorguli, kā dzirkstelis aizraunot citus. Jī iedvesmoj, jī uzrunāj, jī liek izaklausiet valodā, kura te skaņ. Ar latgales sakņam. Mēs atgriezīsimies pie dzīves stostiem. Gribu jums vaicot, ka pastostīt par ģimeni, par mīlestību, par jaunību, par bērniem. Bērni man ir divi. Viena dzīvoja Skotijā, tagad natūri no Edinburgas. Nu, tas vecākais ir, ir Es nezinu, vai tagad ar austrumu virtuvi es ar gatavošanu tur iemāsu eh, visu kaut ko jām labi, labi sajītas. Tur jām, jām ir mm, laikam kaut kāds ķēriņš, iztojas, ko man nav. <laughs> man labāk ārsti pateikt, nekā gatavot. Jā, jā jaunākais šita Latvijas, eh, Latvijas armijā, viņš ir profesionāli armijā, viņš bija labs sportists, man Daugavpils vielatletikas treneris Romualds Zigmunds 9. klasī, kad es mocējos gribēju, lai es skrīt vidējos distances, garos distances. Es domāju, es labāk futbolu spēlēšu. Tad, kad eh, Rēnis Soka skrīt, viņš bija Latvijas čempions telpā 60, stadionā 100 metrus, tur junior čempionātos. No nu, Vālokis saprata, ka vajag, nu, ka nabavas ir pasaules līmeņas skrājējs, ka vajag nes ko citu darīt. Viņš aizgoja pa armijas līniju. Es eh, Ramaldus. Nu, Ramaldam jau pūra 80, jau viss. Es jau pagājušajā gadā satiku uh, eh, Daugopils sporta laureātā. Šogad braukšu vēl cerams, ka, nu, izdzēvis, cerams, ka jūs bijusi varēs satikt vēl. Es man vienu reizi arī Reigas sporta maniežā satika, sacīja, zini, tur augšā kāds laikam ir. Tu man nepaklausēji. Atavs jaunākais dēls, vienalga skrīt. <laughs> Jā, tā ir, bet, e, nu, nu, mēs sen jau dzējojam atsevišķi, secēsim tā, tā kā, nu, neskaitāji, jā, nu, Visādi pagriezieni dzīvē godās. Mēs ļoti daudz eh, runājam par dažādiem zelta momentiem, bet es gribu pavaicot, kas ir tieši Anatoļa zelta moments. Mm, <clears throat> nu, tādu vīnu man būs grauti nosaukt. Par to, ka nu, pieredzēti daudz tādi e, zelta <laughs> vai sudraba vienalga kaidi momenti, kurus tu nekot neaizmirsi, kas tev tamā laikā, nu, kanareidz osaram, tad tuvu tam. Vai tas būtu Latvija, Turcija futbols, vai tas būtu, nu, piemēram, Aigara Fadēva finiš Sidneja 50, 50 km sūļošanā, vai tas būtu kāds hokejs, vai, vai, vai tas būtu tas pats spidvejs, daži tādi. Tā notikumi, kas ir bijuši kaut pagojuši gadu, kad Andrzejs Lebeģevs tur mm, Reigāši labi nobraucēji, vēlāk Vojensai, patam Eiropas čempionu ar titulu otru reizi dabūja. Tā kā nu, daudz tādu, kas soktu tagad atcerēties visus, tad mums vajadzētu sākt poraidīt no sākuma, tikai ar šito. <laughs> Sakit, vai jūs varat izstāstīt kaut kādu eh, ko jūs esat um, pieredzējis uh, savā, jau es komentēju to, bet es sacātu um, cilvēka Anatoļa dzīvē kaut kādu kuriozu momentu. Tādu lielu laikam nebija um, tādu, ka, nu, kas tev tādi, nu, nu ir bijuši, nu, es tos par kurioziem uh, negribētu saukt par to, ka, ka tu norunāji, mm, piemēram, uh, futbolā uh, pirmo puslaiku, uh, izrādījās, ka tevi neviens nedzirdēja, tāpēc, ka skaņa neskaidra, nu, protams, bija. Nu, eh, Vankuverā olimpiādi bija. Ot, tas bija, kurijos mums izdrukoja tādas nu, progr nu, programmu, e, eh, kuram dīnā cikos tev kas, ko vajag komentēt. I tur, nu, lapas uz lapas naskai. Es mīrēji pēc hokeja atbraucu. Īsnīcā, domāju, tagad pasavēršos, kā es pēdēju e, eh, Zviedri ar Somiju. Man zvana Reigas. Nu, cikos tad tu būsi? Skaņu vajag pārbaudīt. Pauza. Es domāju, tā ir. Ko tagad darīt? Es tā, tā, tā, es tā nevaru paspēt pa pusstundi aizbraukt. Labi, ka tas viss notika e, dziļā, e, dziļā naktī pēc Latvijas laika. E, nu, skaidrs, ka es skrāju, braucu, es atbraucu pirmos trešdaļas vidū. Ja mēs sarunājam tā, izdarīsim, ka nekas nav noticis, sāksim ar otru trešdaļu runāt. Ja jūs neticēsiet, neviens nepamanā. <laughs> Nevelti man neskat, ir robežnieks Juris eh, Gunārs Jakobsons, kurš pielika pēdējo tādu punktu, lai es būtu televīziju komentēt. Nu, tas bija tāds, nu. No, Nu, tā kā noglu pēdējo īdzina. Tev šeit jābūt, vairāk nekādu jautājumu nav. E, Nevēļtī man sacīja, emocijas izeliktīs, ka nekas nav noticis. <laughs> Lielāko daļu nepamanīs. <laughs> Sakiet, vai ir bijusi kaut kāda, nu, es nezinu, kompānija, kūpīna, vai jūs pats esat bijis kādā platformā, kur jūs stostat par sportu, jūs redzat, ka jums absolūti tas neinteresē? Vai tāds ir bijis otrais gadījums? Cerams, ka nebūs tāda kompānija. Jā, <laughs> nu, ka man jau ir tāda draugu kompānijas, nu, varbūt nu, viena, divi. Uh, ja tur visos ir cilvēki, kuriem, kuri grib kaut ko uzzinot, bet viņi saprot, ka es neesmu atbraucis pie, lai tagad sarēkotu kādu preses konferenci vai vēl ko. Uh, mēs par sportu maz runājam. Mums ir citas lietas, par ko var parunāt. Nu, skaidrs, ka e, bieži vien e, televizorā fonā ir e, kas tur basket, vienalga kas, jā, bet mēs tā, tā. Nu, ir cilvēki, kuri, kuri, kuri patornu sporta. Es te saslandināju ar speedway daudzas pēdējos gados, i tagad nalaiž garam nevienu poraidi, kad ir Grand Prix lielais vai, vai, vai Eh, vairāk uz Daugopeli brauc, vērtīs, jā, tā kā tā, ka, nu, kaut, kaut, kaut kādā veidā es jūs ietekmēju. es <laughs> sakit, vai ir kompānijas, kurās jūs runājat latgaliski, vai dzīvojot Reigā, ir viegli vai grūti saglabot tieši latgalisku identitāti? Nav viegli, par to, ka uh, vecāki man ir miruši, man uh, eh, nav ar ko, tai parunot latgaliski. Uh, ar mūsu. Nu, cik es tur aizbraucu? Nu, cik es jūs atteiku? Stundi, pusstundi. Nu, citurreiz ilgāk. Ja jau ir tur pa saviem dārziem, puķiem vai pa visu kaut ko, ja viņiem nav laika ar mani runāt. <laughs> nu, Cīņš mākslinieks pirms vairākiem gadiem man bija mēs kopā studējam Joens Rimšāns no izvaltas. Eh, ar jums mēs tā parunājam latgaliski. I bija neskaida, es nezinu, kā sauc, varbūt tagad ir neskaida latgalīšu bīdreiba reigā vai kas. I mani aicinava, oi, tas pirms gadiem 20 mums bija. I, nu, es nevaru tur. Uh, Ehm, pastāvīgi īt, kad nu, es aizēju vienu reizi mēnesī, nu, kaidam tam nav zeme. Nu, tad, nu. Jā, nu, vairāk es tādu nevaru nevienu. Man Dagopilī tur ir tāds māris, ka mēs satiekamies spidveiet ar jums runājam tikai latgariski. Nu, kopas vātki vēl ir. Nu, cik tu tur bijusi stundi, divi, nu, parunot ar, kas tur ir. Vairāk tādu. Nu, kopusvārki, manuprāt, jau ir tāda latgaļā vispār tradīcija, tradīcija, kaut sabrauc visi, nu ir nu visurīnis, ir, manuprāt, ka tie ir vieni no lalokajiem apvadu svētkiem konkrētajā skopūs, bet uh, svētki es sacātum, kā ne tikai murušajiem, bet uh, e, dzēvējiem, jo dzēvī sazalosos un dzēvī parunoja un sazatiekas un rodu prīks un rodu būšana un kaimiņu mm. būšana un tos tradīcijas pormantošana, man liekas, ka tieši kopusvētkos nu, no, jā, latvieši ir ļoti izteikti. Jā, es tur vienu reizi gadā satieku no savas bijušos nu, bērnības draugus. Varbūt jā, tur viena daļa, kurš kuros kapos ir. À, Tūs, kas bija vecāki par mani, ko man tur interesanti satikt. Vai tur no, no, no, no, no, no, no, no tos, no tos pašas skolas tu satieku, kas tur kādreiz ir. Uh, Tikai nu, tā ir nu, tas, nu, cik tu tur bijusi no nu, stundu, nu, nu, pusotru. Neskat, kad tas vien mums bija, tad mēs tur pēc kopu svētkiem vai pie viņiem rodījām, pie otriem, pie trešiem, vienalga pie kuriem mēs uh, satikamies, tad tur bija tādi, nu, atmiņu vakari, <laughs> sauksim tādi. lata gry kastība, ir siltums, kā sozūtī. Soki, tvoj ir kāda pīvīno to vērtība tam, un ja ir tad kāda, ka tu esi nu latgaļis? Nu, te jau pat, pati par sevi ir pievienotā vērtība. Nu. Otra <laughs> valoda, <laughs> <laughs> tradīcijas. Nu, ne tikai. Jā, es domāju, ka e, tur tā ir no nu, cilvēki, kas Nu, ko es zināju, tur daudz dažādu cilvēku. Tur, tur vajag ņemt pasavērtīs vēsturi. Tur ir Polija, ir Krīvija, ir blakus Baltkrievija, ir Krīvija. Vai nu tīpaši mums, ne, e, mēs runājam tur e, pie, pie Daugavpils tamā pusī, nu, Skroslau. E, mums ir daži, daudz vordu, kas ir aiz, aizgauti no nu, Ukraiņu, Pūļu, nu, suknis, kas ir, zināt, kas ir suknis? sukņa, Jā. kleita. Ukraiņu valodā tāpat sukņa kleita. Ližēka, kas ir, zinit? Jā, karota. Karota, poļu valodā ližēka, karota. Ir, e, ir tā mēs varam turpināt. Zini, vot itas laikam ir tas jautājums, es ko nezinu, spējam izprast tikai mēs, ja, es, es, es, es, piemēram, nezinu, ka Rezekņi, tamā Rezeknis pusī bija spīnu sauc par Sibisnīku. Es e, nezinu, es uzzināju pirms gadiem desmito. Zini, es vecmuizīte, bet es arī Jā. īsti to nezinu, bet tu vārdu pacēļa tā kā gaismā, jaunā gaismā, e, prēļūs veikals bija jauns ūga, à. Ah. un tas uzcēļa it kā sen vārdu, es uzcēļa vēlreiz deva tu, tu spāku. Bet jā, mūsim latgalīšam daudz pormat, ka ir krīviskūs vārdu un tā toļok, bet, kā jau es sacīju, itu saprast varam tikai mēs, jo mēs izau, esam <laughs> auguši, dzēvoši, itamā kūpīnā, kur tīšam ir liela <laughs> ietekme, mēs esam daudz nacionāla, ja multikulturāla sabiedrība bijuši. Savu, Jā, savu identitāti saglabājam. Ir, bet ir gluži vienalga, ēd ar karūti vai lizēku. <laughs> Jā, jā. Vai, un man liekas, tas ir vienalga. Dakša, dakša bija vidaļs. jā, bet, bet to var saprast, laikam, <laughs> es tikai, nezinu, no tikai latgalīši. <laughs> Īspējams, ar to mēs arī atsašķiramies tīšanu no citiem, un arī mums tie tāda tolerance pieņem to otru, kas godsamtu silgi tev blokus ir bijis, un nu, tie arī tie eh, ir toleranci. Man praktiski. ir vairoki pazīstami cilvēki, kas ir, nu, es nezinu, no Krievijas vai no Baltkrievijas, kuri eh, prūt labi runāt latgaļiski, latviski, es, nu, saprūt, bet runāšana tā ir, kā ir, latgaļiski nav nekāda grautības runāt. Tev ir kā vajag. Mēs es, saviem eh, draugiem, nu, paziņam poras raizes tādas jautrības konkursus taisēju, sarakstīju latviešu vārdus, o tā kā tagad. Ja? E, ko nozīmē? Šis vārds, ah, jautri mums tur goja. Aš <laughs> sakot, jūs arī rakstīte latgaliskā, vai jūs tikai runājat latgaliskā? Nu, es runāju, laikam, ne visai labi latgaliski. <laughs> Rakstīt jau nav, nav, nav kam, nav ko. E, vienīgais, kur var pasavērtīs, kā ir pareizi, man no, vēl, vēl no, no vecmots, vēl no Juzefas laikiem palikušas baznīcas gromatas. Dažai, o, tur var pasavērtīs, kā ir pareizi. Roksta. A, citur mosā ir gromatas visaidas, tur latgaļiski, kā ir tur. E, nu, e, es reiz zvaņāju, man tur vajadzēšu tādiem te draugu jautrībai vēl tas kādas vārdas, ko es jau aizmirsu. Jā, nu, teiksim, mums hokejisti ir kulda. Saku, jūs zināt, kas ir latgaliski kulda? Kabata. Jā, <laughs> kabata. tas <laughs> kā Armands kabata. <laughs> Vecākais, vec, vecākais broļs smējās. Viņš saka, o, oh, es esmu kabata. <laughs> Redz, ka nogomis sarunā pie vācu vārdiem. <laughs> jā, jā. Bet eh, nu, tas, ir, tas ir interesanti, bet jaunie droši vien, ka daudzus vārdus nazina, un man pašai arī ir ļoti grūts arī atcerēties vācu vācu vārdus, un arī nu, ir ja tis, ka man viena baba sacēja skola, otra sacēja škola, škola, tagad par to mēs ļoti diskusējam, tad, kad ir tie diskusija, tad man gribīs izsaukt, ka mīļi cilvēki, nu, tu sacēsim, tad gimnāzija. Mm, jā jā, jā. It, nu, ka tas mums viss palīga apakšā, bet par to mēs nārunāsim. E, labāk parunāsim par to, ka ir jau gada beigas, visur dola, um, zelta globusus un visādas citādas lītas. Ja es Anatoļam gribu pavaicot, ja Latgaļā boņukus dūtu sportam, kuram Latvijas sportam Anatolijas pasniegtu ito gada boņuku par sasniegumiem 2024. gadā. No Latvijas? Nu, Latvijas. Oj, vajag padomāt, es jau eh, pieminēju Anģēļa Beģevu Spidvēju, nu, Anastasiju, eh, tagad Samoilova. Eh, Kravčenaka agrāk kopā ar Tīnu Graudēnu, kas pludmales volejbola spēlēja. Tā ir man vajag padomāt, kas te vēl teicis ir. Nu, Gunta Čudara Uh, nu, rēzeknis, kas, kas skrē, skrājāja. Nu, tā ir pareizi. Es eh, Nā, nu, nosaukšu vēl daudz, daudz, daudz tādu, kas, kas varētu būt. Nu, es <laughs> skaidrs, ka es atdotu anģēm. <laughs> lai, nā, lai, lai, lai, lai Anastasija eh, nāfainējās, bet es atdotu anģēm. Sakiet, jāatcerieties uz visiem saviem darba godiem, arī padomējas laikos un tagad. Tad kas būtu tie pīci redzamākie, spēļdošākie, porsteidzošākie latgaļas sportisti vai latgaļas komandas, ko jūs gribētu minēt? Par ko tikai pīci? Tur ir daudz, <laughs> tur ir nu, daudz vairāk. Nu, <laughs> daudz vairāk nekā pīci par to, ka, redziet, dažā, katram laikam savi, savi, savi tie varoņi ir, jā, ja? tā pati sportā, tā pati no nu, Latgaris, eh, piemēram, no, no, no, no, no skolas laika, eh, tāds Arnolds Benerovičs bija, eh, tam pašam treneram Rom, Zigmundam audzēknis, pie ko izskrāja, tad ir nu, 1500 metri, 3000 ar šitiem kavēkļiem, kā jūs saucat pareizi. Tā bija visot, nu, par to mēs visotiem sekovām, kā sakājām, tur, e, nu, nu tas pats e, bija, bija tā, ka Dainis Krištapāns, nu, lūdzas, jā, e, rūkas bumbu spēlē čempionu līgas, un viens no labākajiem spēlētājiem pasaulī, jā, nu, pašais viņš vocīja tagad spēlē, nu, par ko, par ko īsti nevarēja. A, Inetara Deviča, Ajos eh, Paps, labākais Latvijas sprinteris Juris Silovs. Es vēl paspēju vienu lielu, lielu, lielu interviju ar viņu uzrakstīt. Tas ir viens no maniem bērnības tādiem, nu, elkiem, vai, vai var, var sacīt. Nu, tie paši, tie paša Valentīna Gatovska. Uh, Jā, nu tur var, mēs, mēs te varam daudz saukt. <laughs> Palkošanā mums bijuši nu, Dagopas, es tagad pēc uzvārdiem nopamņēju, nu, ja pasaules junioru čempioni bokseri nu, labi ir bijuši, nu pa spīdēju nerunāsim, tur bija, tagad ir pasaules līmeņa tādi braucēji, um, volejbolistis spēcīgs bija. Man, nu, tajā klasī Dagopilī pirmajā vidusskolā man vienam, vienam, vienam puikam jāmosa. Tamā laikā spēlēja Maskavas Dienāmo, PSRS izlasītas, ja, nu, pasaules līmenis. Ja, tā kā, nu, ja mēs tagad sāksim teikt, iesteikt atpakaļ, tad daudz nosauksim. <laughs> ja tu pašu futbolu, tā ir tādas pēc Aleksandrs Cauņa, Arķems Rudņevs no futbola, ja, nu, tā ir laikam redzamākie, kas no, no Daugavpils ir bijuši. A, kā jau esam rodījis, vot, no kurienes tas ir, kā tie sportisti runās. Jo, piemēram, man arī, es noku no pogusta, kurā bija un arī ir kolosāls sporta skolotājs Joņs Upenīgs, kurš arī praktiski īvirzē un uzaudza no tieši suļošanā speciālistus. Mhm. Normunds, Iuzāns, nu, jā, jā. Zeltiņš un citi, ja? Nu, jā. I, вот, es domāju, nu, tak jām, jām jau arī tas tam skolotājiem kaut kas preizējums. Tas jau preizējums. Jā, vecmuižā. Jā, jā, jā. jā. Nu, laikam jau kaut kam vajag nedaudz īdzi pīdzim taidam nedaudz. Viss atkarīgs, kaidā vidī tu tropēji. Nu, man, uh, paveicās, ka man, mēs jau dzīvojam na pašā kraujā, kā раз e, iz robežas tur. Ja tas tā kā tādi piepilsētas lauki, kā es to saucu. <laughs> ja, ja, ja man apliek bija puiši, viens, viens bija vecāks, es, Diemžēl vienīgais ir, e, jā, vēl viens e, dzīves no nu, tā, to, to laika man, maniem tādiem bērnības draugiem, kuriem visiem interesē uh, spēlēt, koļam var bumbus saredzēt, vai, vai e, hokeju šaibus saredzēt līdz tumsam. Bet tie nebija datoru paudze. Nebija, jā, <laughs> nebija datoru, jā. <laughs> jo tagad tu bumbu daudz dzanu ekrānā. Poši taisām hokeja inventāru, visu nevarēja veikalā nopirkt, aizbraukt, paiemt, ko tu gribi. Pat te jau nauda bija. Nu. No. Tā kā, tādā ziņā, jā, tā kā, a, ja būtu tropējis kādā citā vidī, varbūt pat citu ceļu būtu aizgojis. Tas jau... Tad svarīgs talants, vide, cilvēki apkort, īvirza. I, i poša vēlēšanos, griba. Jā, ja tev nebūs mērķis, eh, ja tu negribēsi neko sasniegt, tad tu neko nesasniegsi. Anatolija, mūsu saruna tuvajās beigām. Un uh, gribu jūs vaicot, ko jūs novālātu, gods ir tikko socījis, un ko jūs novālātu radio klausītojam itamā godā? E, es jau biju ierakstējis Facebookā, es varu atkārtot, tikai tagad tas dienu skaits e, jau mazoks bijis. Ka, eh, ka neko jau daudz nevajag, lai bautu visas 365 labas dienas. Man ar to pītiks. Paldies jums par sarunu! Nu, paldies, ka um, um, devāt man iespēju nedaudz atcerēties <laughs> latviešu valodu. <laughs> lai veiksmi, lai lūbās jūs arī itamā nokušā godā ir turpmāk. Radio Marija klausītoja nokušajā radio raidījumā mums būs sāruna ar sonoru vaici. Jā, jā, jūs naporzaklausēties ar sonoru vaici, jo sonora vaica ir ar latgulis sakņam. Studijā bija Iveta Seimanova un šoreiz runāju ar leģendu, ar sporta komentātoru, ar kolosālu žurnālistu labu cilvēku Anatoliju Kreipānu. Visu labu! Lai jums veicas! zemē tī, bādes viļūt valānā. Es zinu reidu, bijis dīna loboka, lapojos ar tu, kā smulāt galīt, i nikur man nebūs, vairs tik labi. un stāvs mani vuicēja un rodēja, kā ir rudzu vorpa brīz. Vienmēr paliks atmiņā, kā ir reiti dzimtenī, kaut zelta saule ceļās dabasūs. Latgaleitė, mūna meilo zemėte, pitovam kojam, kreitų celiuses. Esmu pateicīgs tam kungam dabasūs, ka laimīgs varu tik ar tevi būt tikai tava padoms sirdī naizsēst. Un pļovos puči zīt, kā simtu gadu atpakaļ, kas saknī likts palik namainēt. Latgaleikam un amēlo zemēta, pitovam kojam, kreitu ceļūsēs. Esmu pateicīgs tam kungam dabasūs Kā laimīgs varu tik ar tevi būt.